Այսօր կայացել է ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Արցախ է այցելել Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի պատվիրակությունը։ Նախորդ տարվա համեմատ հանրապետությունը ներմուծվել 5%-ով ավել բնական գազ։ ԼՂՀ գյուղոլորտի մասնագետները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ծանոթացել են հարևան երկրի գյուղատնտեսության բնագավառում ունեցած հաջողություններին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 28-ին եւ լույս 29-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 70 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 1200 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են տիրապետել օպերատիվ իրադրությանը եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահը տարածաշրջանային այցից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ինչպես նշվում է հայտարարությունում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հաստատել են համանախագահների հովանու ներքո մինչև տարեվերջ գագաթնաժողով անցկացնելու հանձնառությունը, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական բաղադրիչներն ու այլ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Մենք խոսել ենք նախագահների հետ շփման գծի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով բռնության վտանգների մասին։ Ցաներ սպառազինության օգտագործումը, ինչպես ականանետներն ու հրթիռային կայանները, անընդունելի է եւ լուրջ վտանգ է ներկայացնում քաղաքացիական բնակչության համար։ Մենք խորապես ցավում ենք զոհերի եւ անմեղ քաղաքացիների շրջանում գորուսների համար եւ հուսով ենք, որ կողմերը կձեռնարկեն ամեն քայլ բռնությունից խուսափելու համար։ Մենք ներկայացրել ենք արկա առաջարկները, որոնք նախատեսված են անվտանգության իրավիճակը կայունացնելու եւ բանակցությունների համար առավել կառուցողական մտնոլորտ ստեղծելու համար, ասված է համանախագահների հայտարարությունում։ Համանախագահները խրախուսում են հակամարտությունից դժուժացների շրջանում երկխոսության հաստատումը որպես խաղաղության գործընթացի կարևոր մաս եւ աջակցում ծրագրերին, որոնք մոտեցնում են հայերին եւ ադրբեջանցիներին։ Հայտարարությունում նշվում է, որ համանախագահների կողմից շփման գիծը հատելուց հետո անհայտ վայրից կրկնվող կրակոցները ստիպել են ԵԱՀԿ դիտորդներին ապաստան փնտրել։ Կողմերը պարտավորվել էին երաշխավորել դիտորդական անձնակազմի անվտանգությունը։ Այս միջադեպը կարգավորման ուղղված առաջընթացը խաթարելու դիտավորյալ փորձ է։ Այն նաև ընդգծում է ԵԱՀԿ-ի համար հրադադարի խախտումները հետաքննելու հնարավորություն ունենալու անհրաժեշտությունը, ասված է հայտարարությունում։ Այսօր Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ կայացել է ԼՂՀ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի երկրորդ նստաշրջանի առաջին նիստը։ Օրակարգի համաձայն քաղաքացիական ծառայության մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքի նախագիծը ներկայացրեց քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի տեղակալ Ջիվան Հարությունյանը։ Նախատեսվող փոփոխություններն ու լրացումները վերաբերում էին բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղցարայողներին, դասային աստիճաններ շնորելու եւ ստորաբաժանումների ղեկավարի պաշտոնին հավակնող անձանց ներկայացվող քաղցարայության ստաժի համար պահանջվող ժամկետների կրճատմանը։ Ազգային ժողովի նիստում որոշում է ընդունվել օրակարգում падգամավորական նախաձեռնությամբ ընդգրկված ազգային ժողովի կանոնակարգ ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծի ընդունումը հետաձգել լրացուցիչ մշակմանի ենթարկելու նպատակով։ Հանրակրթության մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծի մասին հարցը ներկայացրեց Գիտության, կրթության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Օրենքի նախագծով նախատեսվող փոփոխությունները եւ լրացումները հնարավորություն կընձեռեն կրթության համահավասար պայմաններ ապահովել բոլոր երեխաների համար։ Օրակարգային հաջորդ օրենքի նախագիծը հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին ԼՂՀ օրենքի նախագծի մասին ներկայացրեց ֆինանսների փոխնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքի վարչական շրջանների եւ ԼՂՀ շրջանների միջև ձևավորված համագործակցության ծրագրի շրջանակում Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ներկայացուցիչները հերթական անգամ այցելել են Արցախ։ Պատվիրակության անդամները եղել են Խաշաթաղի շրջանի Աղանոս գյուղի միջնակարգ դպրոցում, որը կրում է Սասունցի Դավիթ Ջոկատի կազմում մարտնչած Դավթաշենցի զոհված ազատամարտիկ Արսեն Հակոբյանի անունը վարչական շրջանի ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանի անունից դպրոցին են տրամադրվել դահլիճի նստարաններ, դասասեղաններ, գրատախտակներ, շինանյութ դպրոցի խորդանոցի վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպելու համար, իսկ աշակերտներին հագուստ եւ գրենական պիտույքներ։ Դավթաշենի պատվիրակությունը եղել է նաեւ Ստեփանակերտ եւ Մարտակերտ քաղաքների քաղաքապետարաններում։ Սոցիալական եւ կրթական ոլորտի պատասխանատուների հետ հանդիպմանը քննարկվել են հետագա համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Ընկերությանը մտահոգող խնդիրներին, ինչպես նաև իրականացվող ձմեռային նախապատրաստական աշխատանքներին մոտիկից սանոթանալու նպատակով Արցախ գազ փակ բաժնետիրական ընկերություն է այցելել էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Տեղում կազմակերպվել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին ընկերության արտադրաշահագործման տեղամասերի եւ ծառայությունների պետեր։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Սեյրան Միքայելյանն իր խոսքում մասնավորապես ասել է, որ ընթացիկ տարվա անցած 9 ամիսների ընթացքում հանրապետությունը ներմուծվել 31.7 միլիոն խորանարդ մետր բնական գազ, որի ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 1.5 միլիոն խորանարդով կամ մոտ 5%-ով։ Անդրանիկ Խաչատրյանը շնորհակալություն է հայտնել ընկերության պատասխանատուներին արդյունավետ գործունեության համար։ Վերջում նախարարը ցանոթացել է ընկերության շենքային պայմաններին եւ այցելել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով գործող չափիչ սարքերի ստուգաչափման լաբորատորիա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից վերադարձել է ջրային համակարգի եւ գյուղոլորտի մի խումբ մասնագետներից ու ֆերմերներից կազմված պատվիրակությունը, որը Իրան էր մեկնել ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանի նախաձեռնությամբ։ Արցախի վարչապետի խորհրդական Գևորգ Վերանյանը նշել է, որ այսի նպատակն էր ցանոթանալ հարևան երկրի գյուղատնտեսության բնագավառում ունեցած ձեռքբերումներին եւ ուսումնասիրել գյուղոլորտում նրանց կողմից ներդրված առաջատար տեխնոլոգիաները։ Մեր այցը ներառում էր Թեհրան եւ Շիրազ քաղաքների հարակից գյուղատնտեսական եւ արտադրական նշանակության շրջանները։ Կարծում եմ, այն կխթանի գյուղատնտեսության ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների առավել արագ ներդրմանը ռոռոկման կաթիլային, անձրևացման եւ ջրախնայողական նորագույն տեխնոլոգիաների Իրանյան փորձի ուսումնասիրությունն ու ներդերումը Արցախում թույլ կտան մոտ ապագայում ապահովել գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացում, ասել է Գևորգ Վերանյանը։ Պատվիրակության անդամները ցանոթացել են նաև նռան ու պիստակենու այգիների մշակման փորձին։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մոտ ապագայում նոր կուլտուրաների ներկրման ուղղությամբ։ Գևորգ Վերանյանի խոսքով իրենց կողմից ուսումնասիրվել է նաև տեղի ջերմոցային տնտեսությունների փորձը։ Պետք է նշել, որ լավ արդյունքներ են արձանագրել ջերմոցային կոնստրուկցիաների արտադրության եւ ավտոմատ համակարգերի կիրառման ուղղությամբ։ Ռազմաուսումնական հաստատությունները համալրվում են աղջիկ սաներով, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Տարեցտարի ավելանում է պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնող կանանց թիվը։ Անմասն չեն մնացել նաև ռազմական ուսումնական հաստատությունները, որտեղ ընդունվել կարող են նաև աղջիկներ։ 1 տարի առաջ, երբ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտն առաջին անգամ աղջիկների ընդունելություն հայտարարեց, շատերի մոտ հետաքրքրություն առաջացավ եւ գտնվեցին համարձակ ու զինվորական գործը սիրող աղջիկներ, ովքեր հաղթահարելով մրցույթը ընդունվեցին ռազմական ինստիտուտ։ Այս հարցում հաջողություններ գրանցվեց նաև Արցախում։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարան ունի 3 աղջի 20։ Ռազմական գործն ընտրելու հարցում նրանցից յուրաքանչյուրն իր պատմությունն ու պատճառներն ունի։ 15-ամյա Եվա Ղազարյանն իր ապագան տեսնում է միայն զինվորական համազգեստով։ Ինձ ռազմական վարժարան բերել է իմ պապիկի պատմվածները, երբ պապիկս պատմեց, որ իրենց թվին ընդհանրապես շատ դժվար էր, պատերազմները շատ հաճախ էին լինում, եւ իմ քերին 14 տարեկան հասակում իմ տարիքին էր։ Ձերք մեկնեց պապիկիս եւ ամեն կերպ օգնում էր նրանց թե առաջին գծում, թե թիկունքում։ Եվ իսկ թվում է, որ ինչու՞ չէ նաեւ ես հենց այս տարիքում կարող եմ օգնել բոլորին սահմաններում եւ դրա համար ընտրել եմ ռազմական գործը դասերը շատ լավ են անցնում։ Ինձ համար այդ շրջապատը դարձել է հարազատ։ Մարզունքներին անպայման մասնակցում եմ, որովհետև պետք է տոկ ունենամ։ Եթե ընտրել եմ այս գործը, ապա ինձ ամեն ինչ պետք է անեմ, որպեսզի պիտանի դառնամ հայրենիքիս։ Արդեն մի ընտանիքի պես ենք, սկզբում դժվար էր։ Չէին համակերպվում, որ աղջիկ կա վարժանում, բայց հիմա արդեն մի ընտանիքի պես ենք եւ ինձ վերաբերվում են շատ լավ։ Ցանկանում եմ դառնալ ռազմական իրավաբան եւ հենց այդ գործով էլ օգտակար լինել բոլորին եւ այդ իրավաբանական գործով ես կփորձեմ այնպես անել, որ ոչ մի խախտում չլինի ընդհանրապես ռազմական գործում։ Վարժարանի մյուս աղջիկ Սանը Սիրուն Սևյանը եկել է Վանք գյուղից։ Նրան ոգեշնչել է հայրիկի օրինակը։ Ապագա կադրային սպան ուզում է մարտական հերթապահություն անցկացնել հայրենի սահմանին դիրքապահ զինվորների կողքին։ Երբ հայրս պատմում էր, թե ինչպես էին պատերազմում, պայքարում ճշնամու դեմ, ու ինչպես ընկերներով օգնում էին միմյանց, սկսեցի սիրառազմական գործը, եւ ես պատրաստ եմ հայրիկիս նման պաշտպանել հայրենիքս։ Սկզբից դժվար էր, հիմա հեշտ է։ Կարողանում ենք մասնակցել տղաների հետ մարզումներին, ճիշտը հավասար չենք կարողանում Ապագաս տեսնում եմ ռազմական գործում։ Սկզբից չէի որոշել, թե ինչ էի ուզում դառնալ, հիմա որոշել եմ, պատրաստ եմ ծառայել հայրենիքիս, պատրաստ եմ կանգնել նաև սահմաններում ու լինել հայ զինվորի կողքին եւ կատարել մարտական հերթապահություն։ Հորդորում եմ նաև մյուս աղջիկներին, եթե ունեն ձգտում ռազմական գործին, թող լրացնեն զինվորական շարքերը։ Հայերենի հողը առանց մեզ դա կարելի ասած դատարկ է եւ պետք է մենք հայերս մնանք մեր երկրում, կարողանանք պաշտպանել մեր հայրենիքը, կարողանանք նշանացնել եւ դեր կանգնել մեր հայրենիքին։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական կոլեջում կայացած միջոցառումը նվիրված էր նոր պատվաստանյութի ներկրմանը։ Արցախում այն իրականացվում է պատվաստումների եւ պատվաստանյութերի գլոբալ դաշինքի աջակցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել է մանկական պնևմամոկային հիվանդության դեմ նոր պատվաստանյութ։ Այսօր Արցախում նույնպես կգործարկվի այդ պատվաստանյութը։ Պնևմակոկը մանրե է, որը հաճախ հայտնաբերվում է առողջ մարդկանց քիթ ըմպանում։ Այն կարող է տարածվել մարմնի տարբեր օրգան համակարգերում եւ պատճառ դառնալ զանազան հիվանդությունների։ Հայաստանի Հանրապետության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի խորհրդական Գայանե Սահակյանի հավաստմամբ Հոյակապ ընթացող պատվաստանյուս է, հոյակապ երեխաները ընկալում են, ոչ մի խնդիր չի առաջացնում եւ գրեթե ժամանակին օրացուցային ժամկետներում արդեն Հայաստանում հասել են 80% ցուցանիշի Պնևմակոկային վարակի դեմ պատվաստանյութը թոքաբոր, մենինգիտ, սեպսիս հիվանդությունները կանխելու առավել արդյունավետ եղանակ է, որը թույլ է տալիս էապես կրճատել երեխաների շրջանում հիվանդացության եւ մահացության աստիճանը։ Երրորդ տեղաչափը Հայաստանում 4.5 ամսաբանում, որ ստանում է գումարած 30 օր։ Սա իրոք շատ լավ ցուցանիշ է, որը մենք նախկինում չենք ունեցել։ Իդեպ որոշ երեխաների մոտ պնևմակոկային պատվաստումից հետո կարող են զարգանալ թեթև հետպատվաստումային ռեակցիաներ, ներարկման տեղի ցավ եւ այտուց մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում։ Գավին հաստատեց եւ այսօր կարողանում ենք այդ ծրագիրը իրականացնել արդեն 2009-ից նախաձեռնած ծրագրերը։ Եվ վերջի պատվաստանյութը, որ ներդրել ենք մենք Հայաստանում, նեմակոկային պատվաստումներն են։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է